Wika ni Propeta Jeremias. Huwag ninyong tutularan ang ginagawa ng ibang mga bansa o mabahala sa nakikitang mga tanda sa kalangitan na labis nilang kinatatakutan. Ang dinediyos nila ay hindi maaasahan. Jeremias Kabanatang 10, talatang 1 hanggang 3. Natatawa ako kapag may mga taong nagsasabi na ang Biblia raw ay alamat lang o ay gawa lang ng malikot na imahinasyon ng tao. Dahil riyan, hindi raw ito mahalaga para sa ating paghahanda at pagharap sa bagong taon. And so pinagtatawanan at nilalait nila yung mga taong naniniwala at nagtitiwala rito. Pero alam ninyo, kung katatawanan lang naman ang pag-uusapan, mas natatawa ako sa mga unbelievers na matatalino raw kuno. At bakit? Kasi sila yung mga taong masigit na naniniwala sa feng shui, sa horoscope, sa swerte, o kay Madam Auring, sa mga propesiya ni Nostradamus, sa evolusyonismo, sa sabi-sabi ng kanilang mga barkada, at marami pang iba. Kaya tuloy pagdating sa kanilang pagharap sa bagong taon, mas sa ano kanino sila kumakapit? Well, una sa katulad ng mga bagay na nabanggit ko. At ikalawa sa kanilang hinala, sa kanilang diskarte, sa kanilang karanasan, sa kanilang lakas, at sa kanilang sarili mas iniibig pa nilang magtiwala sa kanilang sariling resolusyon at pananaw sapagkat para sa kanila ito ang pinakamaingat at pinakamatalino raw nilang magagawa para maging bago or iba. <laughs> maging different kumbaga. Pero kung susuriin mo sila ayon sa pananalita ng Panginoong Hesus, ang kanilang paniniwala ay hindi lamang hungkag at nakakatawa, kundi isang malalim na kahangalan Now, I don't care kung sino ka kaibigan. I don't care kung isa kang artista or isa kang abogado or isa kang politiko. Nais kong malaman mo na kung ang ideya mo sa bagong taon ay laban na kontra at hindi ayon sa pananalita ng Panginoong Hesus, ikaw ay nasa kahangalan. Well, option mo lang para masabi mong hindi kahangal is yung sabihin mo na sinungaling si Heso Kristo ng Biblia at ikaw yung tama. So kung ang paniniwala mo sa bagong taon ay nakasalig sa manghuhula, sa horoscope, sa iyong palapalagay, sa halip na sa salita ng Diyos na nasusulat sa Biblia, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na wala ka sa tamang pananaw. Wala ka sa tamang daan, kaibigan. Wala kang tamang pangunawa. Ikaw po ay nasa kahangalan. At kay lungkot isipin na ang media po natin eh, ay napakakitid sa kanilang pagpapahayag. Yes, nagiging tagapamagitan sila sa mga salita ng manguhula o sa paniniwala sa feng shui. Pero sa salita ni Jesus na nasa Biblia, may maririnig ka ba? Eh, madalang. Pero para sa akin, parang wala eh. At bakit? Kasi simple lang. Ang daigdig ay laban kasi kay Kristo at since hindi sikat si Kristo sa mundong ito, ang media ay hindi natin kapuso, kapamilya, kabarkada o kapatid. Siyempre, sasabihin ng media, eh kung gagawin namin yan, hindi na kami magiging media kundi religion. Well, in a sense, mayroong point. Pero kasi ang problema ay, kahit na ang media ay tagapamagitan sana para sa lahat eh, para sa lahat ha, ah, ngunit tila yata na sa lahat na iyon, eh si Kristo lang ang hindi nakapaloob. Si Kristo lang yung hindi invited. Well, syempre, ang Kristo ng Roman Catholic Church is invited. But not the biblical Christ and His words. Hindi ba't kakatuwang isipin na tayo ay tinatawag na Christian nation? Ngunit ang ating lipunan at ang media nito ay hindi mapag-imbita kay Jesus ng Biblia. Ano bang ibig sabihin ng ating pagiging Christian nation? Isang pagiging kristyano na hindi naniniwala sa Biblia o nagpapahalaga sa Biblia na hindi pinapakinggan ang Jesus ng Biblia? Oh. Now, eto pa. Paano magiging saligan ng katotohanan ng media kung hindi naman sila nakasalig sa katotohanan? Pero ito kasi ang issue eh. Ano ba ang katotohanan? Well, ang problema eh, ang mundo ay maraming interpretasyon kasi sa katotohanan eh, sa salitang katotohanan. And therefore, dahil riyan, para sa mundo, walang isang katotohanan. Nasa age tayo ng pluralism and moral relativity na tinatawag ng mga filosopo. So ang katotohanan ay nagkaroon ng maraming mukha at tiyak na hindi lang yun si Kristo eh. At sa medyo ng Pilipinas, ang salitang katotohanan na binabanggit nila ay hindi patungkol sa spiritual at minsan pa nga'y walang moral eh. Bagkus katotohanan ng media sa Pilipinas ay kung ano ang palabas. Okay? Now, marami pa akong gustong sabihin tungkol sa bagay na yan, pero ito lang yung gusto ko sanang ipakita eh. Na masigit na nakakatawa mga hindi kristyano. Di ba? So nilalait nila ang Biblia, hindi nila pinapahalaga ng Biblia, minamalit nila ang Biblia, pinagtatawa ng mga Kristiyano, pero ang totoo, in the final analysis, kung titingnan mo talaga sa makatuwirang pag-iisip, hindi naman tayo nakakatawa eh, kundi sila. Ang lakas nilang manlait sa Kristiyano, gayong kung susuriin yung kanilang tinitindigang paniniwala, eh napakanipis na papel, madaling masunog, madaling matangay ng mahinay ng dampi ng hangin. Biruin mo, mas ini-invite pa nila yung mga manghuhula kaysa sa pastor na kilalang tapat ng tagapagturo ng Biblia. Minsan tuloy tanong ko eh, bakit kaya walang mga talk shows ngayon nakasali sa mga panelists, yung mga mapagkakatiwala mga Bible teachers at pastors mula sa mga protestanting seminaryo o lokal na simbahan? Well, hindi ko to sinasabi para pasikatin sa telebisyon ng mga lingkod ng Diyos. But the point is, madalas na hinahanap ng ating bayan ang sagot sa maling lugar. Sa halip na sa salita ng Diyos, sa Biblia. So tatanungin kita kaibigan, kung ikaw ay hindi ba kristyano sa puso, isa bang kabaliwan ang magtiwala sa sinabi ni Jesus? Kung Muslim ka, Buddhist, Hindu, eh natural sasabihin mo oo. Pero bilang isang Pinoy na itinturing ang sarili na naniniwala kay Jesus at sa Biblia, isa bang kababawan ang magtiwala sa Diyos ng Biblia? Isa ba itong OA or corny o jologs na bagay? Kung kabilang ka sa mga taong pinagtatawanan sa Jesus ng Biblia, nako, manalamin ka muna Okay, marami bang dapat sabihin tungkol sa isyong yan? Pero ito, ngayong bagong taon, yes, bago na naman ang taon. Pero yung tao, hindi pa rin bago. At bakit? Kasi patuloy pa rin silang lumalaban kay Kristo at sa Biblia na siyang tunay na saligan at mukha ng katotohanan.